قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا قلبي Istiniti događaj iz života jednog vjernika Priča nam je jedan muslima, dakle jedan čovjek koji je živio životom ne baš urednim, ali je poslije došao na, na tobe, pa da vidimo kako je to otprilike izgledao. Bismillah. Još nisam bio napunio 30 godina kada mi je supruga rodila prvog sina. Ta noć mi je još u sjećanju. Sa družinom sam ostao sve do zore, u jednom od mjesta lagodnosti. Večernja sjedeljka je bila puna praznih priča i besmislena govora. Puna tračeva, ogovaranja, zabranjenih psovki, haram komentara i tako ja sam bio taj koji je prednjačio u nasmijavanju, ruganju i ogovaranju ljudi. Priča nam taj čovjek. Drugi su se uglavnom smijali i zabavljali. Te noći sam, dakle, uveliko uveseljavao svoju družinu. Bio sam nadaren nevjerovatnim smislom za imitiranje. U stanju sam mijenjati intonaciju glasa i učiniti ga sličnim glasom osobe koju se rugam. A rugao sam se i ovome i onome. Znači svako. Niko nije bio pošteđen, pa ni moji prijatelji. Neki od njih su me već izbjegavali, da bi bili, mirni od mog jezika. Sjećam se da sam se te noći rugao jednom slijepcu, koji je prosio na trgu. Najstrašnije je to što sam mu namjerno podmetnuo nogu a on se spotakao i pao. Udario se i nije znao šta bunca. Moj smijeh je odzvanjao trgom. Kao po običaju kući sam se vratio kasno. Našao sam suprugu da me još čeka. Bila je uplakana i podrhtavajućim glasom upitala Rašide gdje si bio. Sa prijateljima, naravno, odgovorio sam podrugljivo. Tragovi umora bili su primijetni na njoj. Rašide, vrlo sam umorna. Vrijeme da se porodim se približilo, a suza joj se skotrljala niz obraz. Osjetio sam da sam zanemario svoju ženu. Trebao sam se brinuti za nju i smanjiti noćno lutanje izvan kuće, a naročito sada u devetom mjesecu trudnoće. Brzo sam je odvezao u bolnicu na porođajni odjel. Teški porođajni bolovi su trajali satima. S nestrpljenjem sam očekivao porođaj koji je bio veoma težak i komplikovan. Umorio sam se od dugog čekanja. Ostavio broj telefona bolničkom osoblju da mi jave radosne vijesti i otišao kući. Nakon jednog sata nazvali su me da mi saopće vijest o rođenju sina Salima. Odmah sam otišao u bolnicu. Vidjevši da pitam za sobu u kojoj se nalazi moja supruga, od mene su tražili da se vidim s doktoricom koja je nadzirala porođaj moje supruge. Proderao sam se, koja doktorica? Važno je da vidim svoga sina Salima, oni rekoši. Prvo se obrati doktorici. Ušao sam kod doktorice koja mi je počela govoriti o nesrećama i zadovoljstvu sa Allahovim određenjem. A zatim je rekla, Tvoje dijete ima ozbiljnu, ozbiljni poremećaj očiju i najvjerovatnije će biti slijepo. Oborio sam glavu, prepuštajući se razmišljanju i izvlačenju pouka. Sjetio sam se onoga slijepog prosjaka kojemu sam na trgu nogu podapio, pa se spotakao i pao, a narod se smijao. Subhanallah, kako postupaš prema drugima, tako će i tebi biti postupljeno. Potom sam se sjetio svoje supruge i djeteta. Zahvalio sam se doktorici što je ljubazna i otišao da vidim svoju suprugu. Moja supruga nije bila tužna, jer je to bila čvrsta vjernica i zadovoljna sa Allahovim određenjem. Uvijek me savjetovala da prestanemo govarati druge ljude. Izišli smo iz bolnice, a i Salim s nama. Nisam mu poklonjao nikakvu pažnju. Zapravo smatrao sam kao da se i ne nalazi u kući. Kada bi plakao, odlazio bi da spavam u dnevnoj sobi. Supruga mu je pak poklanjala veliku pažnju i puno ga je voljela. Lično ga nisam prezirao, ali ga nisam ni volio. Salim je rastao i počeo puzati. No puzanje mu je bilo čudno. Kada je napunio skoro godinu, pokušao je hodati. Otkrili smo da je šepav. Hrom postao mi je u duši još teži. Nakon Salima, supruga mi je rodila Omera i Halida. Prolazile su godine, a Salim je sa svoja dva brata porastao. U kući se nisam volio zadržavati. Uvijek sam bio s drugovima. U stvari, bio sam kao igračka u njihovim rukama. Moja supruga nije gubila nadu u to da ću se popraviti. Uvijek je upućivala dove Allahu da me uputi napravi put – nije se ljutila zbog mojih loših postupaka, ali se mnogo žalostila kada je vidjela da zanemarujem Salima, a posvećujem pažnju samo Omeru i Halidu. Kako je Salim rastao i moje brige su bile veći. Nisam se suprostavljao supruzinom zahtjevu da ga upišem u specijalnu školu za djecu sa posebnim potrebama. Ni primijetio nisam kako prolaze godine. Dani su bili nekako svi isti. Rad, spavanje, jelo, i večernje zabave. Jednog petka probudio sam se u 11 sati prije džume namaza. Za mene je to bilo vrlo rano. Bio sam pozvan na neku svadbenu gozbu. Nagizdao sam se, namirisao i krenuo da iziđem. Prolazeći kroz dnevnu sobu, zaustavio sam se na prizor salima koji je bio sav uplak. Po prvi put sam primijetio Salimov plać još od vremena njegovog djetinstva. Već deset godina je prošlo od kako mu nisam posvetio nikakvu pažnju. Pokušao sam da ga ignorišem, ali nisam mogao podnijeti. Čuo sam ga kako doziva majku, a ja sam bio u sobi. Obazrao sam se i približio mu se. Upitao sam, Salime, zašto plaćiš? Kada je čuo moj glas, prestao je plakati. Osjetivši da se nalazim u njegovoj blizini, sa svojim malenim rukama počeo je da pipa oko sebe. Šta mu je? Šta želi? Svatio sam da želi da se odmakne od mene. Kao da želi reći, tek me sad primjećuješ, a gdje si deset godina? Slijedio sam ga, a on je ušao u svoju sobicu. U početku je odbio da mi kaže zašto plaći. Pokušao sam da budem ljubazan prema njemu. Tek tada je Salim počeo objašnjavati razlog zašto plaći. Slušao sam ga tresući se. Znate li koji je razlog njegovog plaća? Njegov brat Omer, koji ga je obično vodio u džamiju, zakasnio je taj dan. A i zato što je bila džuma namaz. Bojao se Salim da ne nađe mjesto u prvom safu u džamiji. Taj mali dječak. Taj mali dječak boji se da će zakasniti u prvi saf. Divna li djeteta? Zaboravio sam u tom momentu svoje prijatelje i svadbenu gozbu te rekao, Salime, ne žalosti se. Šta misliš ko će s tobom danas ići u džamiju? Omer reče, ali on uvijek kasni. Rekao sam, ne, već ja ću s tobom ići. A Salim se začudio, izbunio i nije vjerovao. Pomislio je da ga ismijao. Rastužio se i ponovo zaplakao. Obrisao, obrisao sam mu suze svojom rukom i uzeo ga za ruku. Želio sam ga da do džamije odvezem autom, ali je on odbio rekavši da se džamija nalazi u blizini kuće Želim, kaže, da koračam do džami Pogledajte djeteta, svijesti. Kao da je veliki, kao da on ima veliko znanje o islamu. On zna čak da vrijede koraci do džamije. Da, tako mi Allaha, to je rekao moj sin sam. Ne sjećam se kada sam zadnji put ušao u džamiju. Ali po prvi put sam osjetio strah i kajanje zbog svega onoga što sam propustio. Džamija je bila puna. Ali sam Salimu ipak pronašao mjesto u prvom safu. Saslušali smo džumansku hutbu i Salim je klanjao pored mene. U stvari, ja sam klanjao pored njega. Hoće da kaže kao da je on ima. Po okončanju namaza, Salim je od mene zatražio Kur'an. Začudio sam se. Kako će učiti Kur'an, a on slijep? Pomislio sam da ignoriram njegov zahtjev, ali sam prema njemu bio ljubazan, bojeći se da mu ne povrijedim osjećanje. Dodao sam mu Kur'an, a on je zatražio da mu otvori mjesto na kome se nalazi poglavlje El Kef. Gledao sam u sadržaj i počeo prevrtati strance dok ga nisam pronašao. Od mene je uzeo Kur'an, stavio ga predase i počeo učiti suru El Kef zatvorenih očiju. On zna cijelu suru a ona ima preko 11 stranica i 110 ajeta. Stidio sam se samog sebe. Dohvatio sam Kur'an, osjetio sam da mi zglobovi podrhtavaju. Učio sam i učio. Molio sam Allaha da mi oprosti i uputi me na pravi put. Više nisam mogao podnijeti, pa sam poput djece počeo plakati. Neki ljudi su još uvijek klanjali sunnete u džamiji, bilo me je stid pa sam pokušao sakriti plać, no plać se pretvorio u djecanje. Na mome licu sam osjetio malenu ruku kako mi briše suze. Bio je to Salim. Privio sam ga na svoje grudi i posmatrao ga. Rekao sam u sebi, nisi ti slijep, moj Salime, već sam ja slijepac. Dok sam se povodio za grešnicima koji su me vodili u džehennem. Vratili smo se kući. Moja supruga je brlo, bila vrlo uplašena zbog Salima, no njezin strah se pretvorio u sreću i suzera dosnice kada je saznala da sam ja klanjao džumu namaz sa Od toga dana sam namaze klanjao u džami, napustio sam loše društvo, a priklonio sam se skupini dobrih, koje sam upoznao u džami. Sa njima sam okusio slast vjeri. Od njih sam naučio stvari koje sam ranije radi dunjalka zanemario. Niti jedno mjesto gdje se predavanje držalo nisam propustio, kao ni naveće vitr namaz. Po nekoliko puta sam proučio cijeli Kur'an u jednom mjesecu. Jezik sam stalno vlažio zikrom, spominjanjem Allaha i bio sam mnogo bliže porodici nego prije. I nisam više napuštao lice moga sina Salima. Ko bi ga pogledao, pomislio bi da je on vlasnik Dunjaluka i svega na njemu. Bilo je to sretno dijete. Jednog dana moji dobri i čestiti drugovi donijeli su odluku da otputuju u jednu od dalekih oblasti radi opominjanja i pozivanja ljudi na Allahov put. Kolebao sam se po pitanju odlaska. Klanjao sam istiharu i konsultovao se sa suprugom. Očekivao sam da neće prihvati, ali desilo se suprotno. Ona me čak hrabrila i posticala. Ranije me vidjela da odlazim na put grijeha i razvrata. Bez konsultacije sa njom. Okrenuo sam se Salimu i rekao mu da kanim put, a on me zagrlio svojim malim rukama kao znak međusobnog oprosta narasta. Od kuće sam osustovao tri i pol mjeseca. U tom periodu sam zvao ženu, kad god mi se ukazala prilika, a da bih razgovarao i sa djecom. Bio sam i puno poželio. Uh, a što sam tek bio poželio Salima. Tako sam želio čuti njegov glas. Jedino se s njim nisam čuo dana odlaska. U momentu kada sam ih zvao, on je uvijek bio ili u školi ili u džami. Kad god sam govorio o supruzi, o mojoj čezni, za njim ona se veselila i od radosti smijala, osim zadnji put, kad sam je zvao telefonom. Nisam čuo njezinog osmiha, a i glas joj se promijenio. Rekao sam joj, prenesi moje selame Salimu. A ona je odgovorila tiho, inša Allah, i ušutila. Konačno vratio sam se kući. Pokucao sam na vrata sa željom da mi ih Salim otvori, ali iznenadio me moj sin Halid, koji još nije bio napunio četiri godine. Uzeo sam ga u naruče, a on je vikao, babo, babo, ne znam zašto mi se steglo u grudima kada sam ušao u kuću. Zatražio sam zašto od Allaha, da me sačuvao zla i prokletog šeitana. Približio sam se supruzi a ona se promijenila u licu kao da je pokušala odglumiti radost. Zagledao sam se dobro u nju i pitao šta ti je? Ništa. Odgovorila je. Sjetivši se Salima, upitao sam gdje je Salim? Oborila je glavu ne rekavši ništa. Vrele suze su joj navirale na oči i lile iz obraze. Dreknuo sam Salim, Salim, gdje je Salim? Nakon toga sam čuo samo glas sina Halida koji je svojim govorom rekao Salim je otišao u džennet. Otišao je Allah. Moja supruga nije podnijela prizor, suzdržavala se da ne zaplaći, samo što se nije srušila na pod, izašla iz sobe. Kasnije sam saznao da je Salim dobio groznicu dvije sedmice prije mog povratka. Supruga ga je odvela u bolnicu, no groznica je bila jača i jača i nije ga napuštala dok mu duša nije napustila tijelo. Kada zemlja postane tjesna i pored njezinog prostranstva i kada se stegne u grudima ti reci o Allahu. Kada nestane i moći, kada se stjesne putevi, kada se izgubi nada i kada se pokidaju veze i reci o Allahu. Iz ovoga vidimo da je Allah Đelešanu sebebom jednog malog dječaka koji je imao svega deset godina uputio jednog zalutalog oca i vidimo kako su ljudske sudbine čudne i zanimljive, ali pouka je očigledna, braću. Pouka je očigledna. Život prolazi. I ne trebamo se kolebati kada je u pitanju islam, kada je u pitanju dobro djelo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omekša naša srca, da nas uputi na pravi put, da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti i da iziđemo iz ovoga Ramazana potpuno čistog djeha. Amin. Neka vas Allah subhanahu wa nagradi toliko za